kanpotik ikusten, ba, politia da. Eta handik e, botatu ginen oine bo, Balentziara. E, eh, mm, dago paseleku bat, e, paseo de Turian, errekasan, eta oine e, dako e, paseluin leku eta parkein ja, eta iku handik e, joan ginen Balentziara. Izango dira ordu bat, ordu terdi bat, e, paseo paseoan. Eta, bai, politxan, bai, ondo dago, oso aprobetsatatua. Gaina, dako umen leku Eh, joko leku dako pilo bat Be deporte leku, kirola egiteko lekua be batxa, kapo de futbol Eta egoteko lekua be da, Dako ba, ura pilo bat, e, eh, na oze, eh, no esaten da Dako kanalantzua, kinja eta ba, ondo da Jentia pilo bat ikusten zanan, ba, ibiltzen bizikletan eta ondo, mm -hmm. ba, politxea Eta gero fanginan, e, alde zarrera. E, ikusi e, geben ba handako indi plaza bat, e, la, da la plaza de la Virgen dako izena, eta han zegoen e, mm, ba, virgen estatua bat, virgena, ama, sanfet, ama e, virginiana, eta dana kapa bat logra beteta, eta bueno. Ba, ba. E, jaiak harrapatu zen dituzten? Ez, ez, eskarrak. Es, <laughs> Zertik ezaten dira e, eh, oso zatatzuak. Eta egunez eta gabez egoten dira ba, kremak eta, bueno, ezaten da, bueno, izan mi izugarrizkoak, baina nik kasi nahi dut eh, hainbeste jaleo ez eukitia. E, eh, bigarren egunean egon ginen ikusten, e, esan santua san, eta egon ginen ikusten e, prozesioa eta hori bai, berezi hori baita. Beti fan ginen portura ikustea, prozesinua, eta jente dana e, kalia